É, roda, roda. É. Jequiti. <laughs> roda, roda, Jequiti. Lã e WM adverte. É <laughs> Não ame, faça amor. Hey! Hey! Tu vai se lembrar de que eu era um bosta e tu não queria me pegar. Não imagina e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Hoje a vida mudou e hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque sua amiga eu vou pegar e laraiaraia. Sua prima eu vou pegar e raraiaraiaraia. Sua tia eu vou pegar e larararara. Sua vou pegar. E larararararararara. Mulher gostosa não é que tem tetão, não é que tem bundão. É que faz gostoso na giromba, ladrão. e além de tudo, é bem melhor que você, hein? <laughs> É, tá dando de, tipo, pilha Duracel, oito vezes mais. Porque ela é melhor sentando, é melhor que canto, é melhor que tu, balança no bumbum. Ela é melhor sentando, é melhor que cando é melhor Tu balançando o bumbum, vai! É melhor sentando, é melhor que canto, é melhor que tu, balançando o bumbum. Ela é melhor sentando, é melhor que canto, é melhor que tu, balançando o bumbum. Quem sabe que eu vou pegar e laraiaraiá, só porque eu vou pegar e laraiaraiá, só eu vou pegar e larararará. Só chave eu vou pegar e larararararararara. DJ solta o beat, concorrência da chilique. E pra varia é WM lá lançando mais um hit. <laughs> É que nós é pica e o resto. O resto é buraco, ladrão. Ah, vai pra atmosfera, truta. <laughs>